Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяние Его. Очищающая го вся беззакония Твоя, Исцеляющая го вся недуги Твоя, Избавляющая го от истления живот Твой, Венчающая го Тя милостью и щедротами исполняю во благие желание Твое. Обновиться я корля юность Твоя. Творя милостыни, Господи, судьбу всем обидимым. Сказа пути своя Моисею, сыновом Израилевым, я своя. Щедрой милостив Господь, долго терпелив и много милости. Не до конца прогнивается, ниже век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, Ниже по грехом нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли Утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико стоят востоцы от запада, удалил есть тот нас беззакония наша. Яко же щедрит Отец Сыны, щедрый Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, Помяну, яко перстись мы. Чоловік, яко трава дніє Його, яко цвіт сінний, тако Як у дух пройдив немы не будет, и не познает тому места своего. Мило же Господня от века и до века на боящихся Его. И правда Его на сыних сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творития. Господь на небеси уготова престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, синие крепостью, творящие Слово Его, услышите гласловие Его Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Слава Отцу и Сыну, духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови Gospod.